Die Heere het vir Obadja gewys wat zal gebeuren. Die Heere het gepraat oor die mensen van die land Edom, en dit is wat ons gehoor het. Dit was toe die volke vir mekaar boodskappe gestuur het en gesê het, Jylle moet gereed maak, ons moet oorlog gaan maak tegen die Edomite. Die Heere het vir die Edomite gesê, Ek sal jylle een klein volkie maak, almal sal denk jylle beteken niks. Jylle het gedink jylle is veilig, maar jylle het een fout gemaakt. Jelle woon hoog in die bergen tussen die rotsen en jelle denkt niemand kan jelle afbrengen onder te nie. Maar ik zal jelle afbrengen, ook wanneer jelle zwisse aas voelt in die hoogste bergen gaan woon, of wanneer jelle vir jelle een stad tussen die sterren bou. Wanneer dieven in die nacht jelle goed kom stil, dan stil jelle totdat jelle genoeg het en dan hou jelle op. Wanneer ander mensen jelle drijven komplek, dan laat jelle partij drijven trossen oerblij. Maar die vijanden zal niks van jelle laat oerblij niet. Nageslag van Esau, die vijanden zal alles soek wat jullie weggesteek het, en hulle sal dit kry. Hulle sal jullie wegjaag uit jullie land. Jullie eie vrienden het de ooreenkomst gemaakt met jullie, maar hulle sal vir jullie weg langs die pad en hulle sal jullie aanval. Jullie het vir hulle koos gegee, maar hulle sal jullie aanval op een plek waar jullie dit niet verwaag nie. Die Heere het ook gesê, die mensen in die land Edom, in die Esau berge, denk hulle is baie slim, maar door die dag zal ik hulle doodmaak. Mensen van die stad Timan, jullie soldaten zal te bang wees om te ver. Die vijanden zal allemaal op die Esau berbe doodmaak. Jullie het mensen vermoor, jullie was vreed met die nageslag van Jacob, jullie voorvaderse broer. Daarom zal dit met jullie ook slag gaan. Jullie vijanden zal jullie doodmaak. Mensen uit de ander land het oorlog kom maak teen Jerusalem. Hulle het al die stadse soldaten weggevat en hulle het lookjes getrek oor die mensen in die goed in die stad. Hulle wou kyk wat elkeen moet kry. Toe het julle gestaan en kyk. Julle was saam met die vijande. Die mensen van Jerusalem was familie van julle. Julle het verkeerd gedoen toe julle gestaan en kyk het hoe sleg dit met hulle gaan. Julle was blij toe die vijande die mensen van Juda doodgemaak het. Julle het gestaan en lag toe hulle so zwaar gekry het. Jullie het in mijn volkse stad ingegaan toe die vijanden hulle oorwin het. Jylle het gestaan en kyk toe die vijanden hulle oorwin het en jullie het hulle goed voor jullie zelf gevat. Jullie het langs die pad gestaan en wacht om die mensen van Juda dood te maak toe hulle gevlug het. Jylle het die mensen wat nog gelewe het, vir die vijanden gegee, door die dag toe dit so sleg met hulle gegaan het. Jylle het verkeerd gedoen, jylle mis nie dit alles gedoen het nie. Die dag wanneer die Heere al die ander volken zal straf, is nou nabij. Dan zal ander mensen met jullie doen wat jullie met die mensen van hierdie dag gedoen het. Jylle Edomite sal voel dit is wat jullie gedoen het. Die mensen van Juda moest die beker van zwaar kry drink op mijn gewaarde berg. So sal die ander volke dit ook moet aanhou drink. Hulle sal drink en drink en hulle sal verdwijn. Maar op Sionsberg zal dit weer goed gaan. Dit zal weer een gewaarde plek wees. Die nageslag van Jacob zal hulle eie land terugvat, die land wat aan hulle behoort het. Die nageslag van Jacob zal wees soos vier, die nageslag van Josef zal wees soos vier vlamme, en jylle, die nageslag van Jezel, zal wees soos kaf wat brand. Daar sal niks oorblij nie, die mense van Jeda zal die Zuidland, die Jezelberge, vir hulle self vat, en die laafveld waar die Filisteine woont en ook die land waar die Ephraimiter gewoon het en waar die stad Samaria was. Die mensen van die land Benjamin zal die land geleerd vir hulle self vat. Die vijande het partij van die Israëlite gevang en na ander lande gevat. Israëlite zal nou die land vat waar die Kanaanite woon, tot bij die stad Sarfat. Die vijande het partij mensen van Jerusalem gevang en na die stad Sefarad gevat. Daar die mense sal nou die stede in die Suidland vir hulle self vat. Die mense wat vir Sionsberg vrygemaak het, sal gaan om oor die Esauberge te regeer, en die Heere self sal die koning wees.